Ô DJ Pelé, ô DJ Júnior, olha só como o bonde tá, nós tá causando emoções. É o nego do Borel junto com o Tom Produções. You got, got me, me, you got, got me, me, you got. ouvido no berço detido. Eu soltei o meu grito, um grito de humilde bacana. Sou mais um diamante retirado do meio da lama. Agradeço a Deus por ser escolhido no meio de um montão. Agradeço, vovó. Agradeço você, o baixo. Tentei no futebol e quem me levava era minha mãe. Num campinho cheio de buraco, sem chuteira vestindo um sapato. Era brabo, era brabo, era brabo. Um menininho muito pobrinho que só sabia pensar em bumbum. A menina muito riquinha que não olhava de jeito nenhum. Hoje em dia o menino cresceu e a menininha joga o bumbum, joga o bumbum, joga o bumbum. Michael Viana Gomes cresceu. Olha só como o bonde tá. Olha só, eu tô bem de vida. Olha só, a Mercedes vem. Olha só, olha a capitiva. Olha só, eu tô aqui na toa. Olha só, só tem mulher boa. Olha só, a minha coroa. como o bonde tá. Olha só, eu tô bem de vida, olha só. A Mercedes vem, olha só, olha que apetitiva, olha só, eu tô rindo na toa, olha só, só tem mulher boa, olha só, a minha coroa, olha só, olha só nascido num berço detido. Eu soltei o meu grito, um grito de humilde bacana. Sou mais um diamante retirado do meio da lama. Agradeço a Deus por ser escolhido no meio de um montão. Agradeço, vovó. Agradeço você, o bastião. em mim, sol. Vai, desce o champanhe. Tentei no futebol e quem me levava era minha mãe. Num campinho cheio de buraco Sem chuteira vestindo um sapato Era brabo, era brabo, era brabo Um menininho muito pobrinho Que só sabia pensar em bumbum A menina muito riquinha Que não olhava de jeito nenhum Hoje em dia o menino cresceu E a menininha joga o bumbum Joga o bumbum, joga o bumbum Graças a Deus O Leno Michael Viana Gomes Olha só como o bonde tá. Olha só, eu tô bem de vida. Olha só, a Mercedes vem. Olha só, olha a captiva. Olha só, eu tô aqui na toa. Olha só, o bonde tá. Olha só, eu tô bem de vida, olha só. A Mercedes vem, olha só, olha a capitiva, olha só. Eu tô aqui na toa, olha só, só tem mulher boa, olha só. A minha coroa, olha só, olha só, cabelo que voa, olha só, olha só, olha só. Ô DJ Pelé, ô DJ Júnior. Olha só, como bom de tá, nós tá causando emoções. É o nego do Borel junto com o Tom Produções.